goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is, dit is Ludwig Hieso en ek bring vir julle, vandag gaan ons een thema hee en uh, hierdie week is die thema van die program, al die plate vandag kom uit bekende rolprente uit, om dit meer interessant te maak, gaan ek eerst die rolprent noem, nadat die plaat gespeel het, kyk hoeveel van hulle kan jy recht kry, en dan uh, ook, uh, kyk hoeveel van die hoofrolle wat in die uh, specifieke uh, eh, rolprint kon jy reg raai. Ok, is jylle gereed om hierdie game te speel? Dis nie net memories wat jylle vandag het van liekies nie, dis memories van wat er films of rolprente dan jylle gekyk het. En hoeveel van hierdie rolprente het jy self gaan kyk daar die tyd? 0800 kom ons skop af met hierdie ene van 1962. Hy is gebaseer op een boek van uh, Cornelius Ryan, wat in 1959 geskryf is, en op sy beurt gaan het oor die uh, ware invalsplan van Normandy Beach gedier in die Tweede Wereldoorlog. Kyk of jy kan raai wat die rolprint sy naam is, en dan ten minste een of meer van die hoofrolkarakters kan onthou Nou hierdie ene is, eh, hy het baie hoofrolle of baie uh, bekende acteurs uh, eh, uh, ingehaad. Kom ons luister na die eerste ene. MUZIEK Many men came here as soldiers. Many men will pass this way. Many men will count the hours as they dit was een baie mooi weergave van die Likkie en ok, ek glo, jylle het allemaal geraai uit wat een rolprint uit uitkom, ne? Dit was die klassieke rolprint The Longest Day en geluk aan die wat geweet het, maar jyself nog nie op die skouwer klop nie, dit was te makkelijk. Nou hierdie skryver van die The Longest Day story is 175.000 dollar betaal vir die uh, eh, rolprint rechter op sy boek en van die hordes bekende akteurs in die rolprent sluit in. Nou luister nou hier na die wie is wie van akteurs vir daar die jare. Dit was John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, uh, Sean Connery, Henry Fonda, George Siegel, uh, Robert Wagner, om net een paar van hulle te noem, en baie indrukwekkende lys van akteurs. Daar is uh, selfs van die mense wat die, in die print gebruik is, wat uh, rechtig betrokke was by die operatie met die inval, en uh, dan ook betrokke uh, consultante wat deel was van die inval. Uh, wel, dit was van al twee kante van die linies af. Nou, ons semi-biografische rolprint, wat volgende komt, gaan oor die lewe van Janine Dekkers, een non, wat heel wat treffers geskryf het en selfs met een van hulle die top of the charts bereik het. Ken jy die rolprint en wie was in die hoofrolle? Kom ons luister en speel saam. Kom, ek wil van julle hoor daar op uh, WhatsApp. Skryf daar. Uh, hier kom die liekie uit wat die rolprint en wie was die hoofrolle? 0800

was the king. Dominique was in the back, man, fighting sin like anything. Dominique, a nick, a over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. Now a heretic one day among the thorns forced him to crawl. But with just one prayer, made him hear the good Lord's call. Dominic, a deacon, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about wagon he crossed Europe up and down. Poverty was his companion as he walked from town to town. Dominica, Nica, Nica, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. there's nothing left to eat. Suddenly two angels walked in with a load of bread and meat. Dominica, Dominica, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. Grant us now, Dominique the grace of love and simple mirth, that we all may help to quicken godly life and truth on earth. Dominica, Nica, Nica, over the land he plods along and sings a little song. Never asking for reward, he just talks about the Lord. He just talks about the Lord. just talks about the Lord. He just talks about the Lord. That's it. Die Likkie se naam was Dominique en uh, wie het geweet? Dit was uit die rolprint The Singing Nun, wat in 1966 op die skerms vertoon is. Nou so ver, al twee die wat nou al gespeel het, het ek die rolprint self ook gesien en uh, toe hy die rondes gedoen het, en dit handel oor een non, Janine Dekker, wat die Dominikaanse klooster verlaat, om haar project by die uh, Samaritaanse huis in die achterbeerdes van Brussels uit te leef. Die hoofrol is gespeeld dier, kan jylle raai? Debbie Reynolds natuurlijk. Sy is een lief vir kitaarspeel en syng en beindruk die kloostervader en ander nonne gedierne hulle sang aande en in so een mate dat die vader agente oortuig om haar muziek te bemark. In haar routines raak sy betrokken by een moederloose jong man wat <laughs> moederloos, dit klink so asof die man wel, onder die prop is, maar eh, eh, hierdie was een moederloose jongman, maar <laughs> waar die enkel ouwer vader uh, in uh, alcoholverval en werkloos is. Die sien sy naam is Dominique Arleen en dit is vir hom wat sy dan ook die voorafgaande liekie gecomponeer het en dit is dan ook hierdie liekie wat haar beroemd gemaakt het. Sy raak later self betrokken by Dominique sy pa en om een kort story lang te maak, uh, <laughs> sy is in, eh, later in Afrika toe en werk tussen in die inboorlinge waar hulle dan so contact verloor het, uh, maar nie die einde wat een mens so anticipeer nie, uh, eh, recht, nou, uh, kom ons beweeg na Suid-Afrika, kom ons sê eers hallo aan uh, Louisa Heinz Meijer, daar van Kroonstad. Ek sien, jy is ingeskakel, jy sê jy het gestrand een erge storm gehad en jou woonstel se vloer is duime onder die water. Ei, dit is, uh, al is het nie te groot skade aan die einde van die dag, eh, jy weet, maar dit is een nekerheid, dit is een lastigheid. Nou moet jy alles weer uitdra, dat droog word, handdoeken ophang, eh, uh, sy het als al gebruik om die uh, water op te droog. Ei, nie lekker nie, baie sterkte vir jou daar. En uh, dankie dat jy ingeskakel is. En dan ook Alida uh, eh, Stein, daar van Rustenburg, jy is ook ingeskakel. Dankie dat jy luister, ek geniet jylle. <laughs> en ek hoop jylle geniet my. Nou, kom ons beweeg na die Suid-Afrikaanse rolprint wereld. Toe ek in, uh, gloe, 19 99% van die luisteraars behoort hierdie in een rechte raai, uit wat er rolprint kom hierdie likkie, wie sing dit en wie speel die hoofrol in die rolprint? Kom, niemand het nog een kans gevat op een antwoord nie, laat ons sien wat weet jylle van muziek af en van rolprint wereld. Hier kom hy. I love you, Timothy. love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy for me when I look in your eyes. I did wrong. Oh, Timmy, you're not true. You know that I love you. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy. en ek glo, amal het om reg geraai, jylle amal weet, eh, die, die liekie self is geskryf blijkbaar, uh, eh, ek is onder correctie, dier een predikant van Kestel, waar daar in Kestel uh, sy wereld, en uh, hy die liekie geskryf, en die liekie is gesing dier, luister nou mooi, wie jylle gedinkt is dit? As jylle gesê het, Elisabeth Maria Magdalena van Seil, Dan, jyp, jylle was 100% reg, dit is sy. En <laughs> die van jylle wat gesê het, dit is Karike Keesendkamp, wat uh, Timothy daar gesing het, ja, jylle is natuurlijk ook reg. Uh, sy is geboren in Den Haag in Nederland. Hulle verhuis na Zuid-Afrika, waar sy naam maak as een sangeres in 1967. Verskyn sy in die rolprent, wat is die rolprent sy naam waar hy liekie uitkomt? die professor en die prikkelpop, natuurlijk, en sy syng die Likie Timothy, wat dier die Four Jacks in a Jail bekendgemaak is, Jammy Eys speel die rol van die verstrooide professor en Hans Bota as die beoordelaar in skoonheidswedstrijd en baie kortliks sy sien word ontvoer, daar is ook gevechte en wetuivering tussen die deelnemers terwyl die eh, professor lelik kleitrap. Nou Gert van den Berg, wie onthou hom, ja, uh, Gordon Malaland, is die ander ene, en Arthur Swimmer, is in die ander bekende name, wat in hierdie print te sien is. Ok, nou vervolgens uh, luister ons na baie klassieke sanger, met net so een klassieke liekie, uh, van baie jare gelede, van kleins af, reeds is die man, een van my ginslinge, en lekker luister, en kyk ook, of jylle, die uh, dinge kan regraai, die hoofrol en uh, uit wat een rol print. Hier, kom hy. Eyes are not bright as stars when they're shining on me and me. voel so amper asof jy saam met die man wil sing, of jy dan, of uh, eh, alternatiewelik, wil jy tenminste dan uh, uh, ietsie saam met die man drink, as hy so sing. Dis Mario Lanza, en ons het uh, iemand wat reg geraai het, in raai, dis Piet Venter daar van Pretoria. Ja, bo, hy het seker nie geraai nie, hy het seker geweet, uh, dit is Mario Lanza, maar hy het nie na vore gekomt, met die rolprent en wie die hoofrolle gespeel het in die print nie. Hy het net gesê, dis Mario Lanza wat syng. Nou kom ons kyk. Um, ja, dit was Mario Lanza wat die lied uit The Student Prince is die rolprint sy naam. Uit The Student Prince waarin hy dan uh, self die helfte van die hoofrol gespeel het, die weer die helfte van die print, toe uh, gebeur daar iets en <laughs> hy is in woede van die set afgeloop en die vervaardigers het vir Edmund Purdom uh, gebruik om die rol van die prins uh, Karel oor te neem. So die helfte van die print is gespeel dier, uh, eh, dier uh, Mario Lanza, maar toe hy nou kwaad word en hy loop van die set af, toe is al die muziek al klaar opgeneem. Toe uh, het hulle vir Edmund Purdom ingesit op die, om die hoofrol uh, oor te neem, Eh, die Prins Karel, en die muziek vir die rolprint was op daardie stadium al klaar, en so Edmund het net gemimiek uh, eh, op die uh, eh, liekies wat daarna gespeel is. Die stoorlijn in kort is dat die Prins universiteit toe is, meer so om te leer wat sociale gedrag is onder die normale, die gepeepel mense. Hy het uh, met die aangewese prinses, uh, hy moes, hy moet met die aangewese prinses prinses trou voor hy sy mens regeer, maar hy raak toe verlief aan een kroegmeisie. Oeps. En uh, die kroegmeisie is gespeel dier Anne Blith. Toe hy, uh, toe sy opa oorlede is, moes hy na sy koninkryk terugkeer om sy plichte daar na te kom en wens die kroes, kroegmeisie vaarwel en sy, is, uh, sy lot is tragies dat hy toe maar uh, met die prinses getrouw het. Die volgende liekie is ook bekend as Somewhere My Love, wat in 1967 genomineer was vir Grammy toekenning en uh, toe slechts dier die Beatles se Michelle geklop is. Uit wat er rolprint kom die volgende themeliekie en wie speel die hoofrol? MUZIEK prachtige orkestrol weergawe van die Likie. En uh, niemand wage kans nie. Uh, dit is die, uh, ek het gesê, hy word soms genoem uh, Somewhere My Love en dit was natuurlijk Lara's theme uit Dr. Chivago. Nou dit was uh, uh, die hoofrol is toegespeel dier die vrouwe hartebreker Omar Sharif en Lara was gespeel dier Julie Christie, sy minnares in die liefdesdriehoek. Alhoewel die historie afspeel in Rusland is die eh, voor eerste wereldoorlog jare en uh, eh, is uh, die 1957 boek van Boris Pastemar uh, waarop die historie gebaseer is in Rusland verban en die print was dus grotendeels geskiet in Spanje. Ek onthou dit net as een print wat ek nie toegelaat was om te sien daar jare nie, weens die 4 tot 18 ouderdomsbeperking. Uh, meeste van die ander printe in vandagse program het ek persoonlijk gesien in doorie jare, uh, so 100 jaar terug, nek. <laughs> ok, ek glo amal gaan die volgende rolprentse naam recht kry, uh, oor die prentse naam die is as die liekiesinne. MUZIEK Nou, ons sal dan maar uh, moet kyk hoeveel die mannelike en vrouwelike acteurs sy name kan onthou. Aha, dit is nie die makkelijke een. Uh, ek meen, die rolle wat hulle wat, uh, wat, wat gespeel word is makkeliker, maar wie speel die rolle? Die rolprint in elk geval was een rechte tranentrekker, hierdie uh, uh, uh, uh, liekie uit die rolprint word hier gesing door Matt Monroe. Kom ons luister. MUZIEK as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you the world still astounds you each time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a rose. living Cause you're tragiese verhaal. En uh, natuurlijk is die rolprint baie gepas, die, die, die, die liekie is baie gepas vir die type rolprint. En dit was natuurlijk bonfrie. Uh, eh, wie sal daarmee strui? <laughs> ok, nou die uh, hoofkarakters in die rolprint is natuurlijk Joy en George Adamson. Maar die acteurs wie die rolle gespeel het van die twee mense was Uh, Virginia McKenna en Bill Travis. Oor die story gaan ek nie veel uitbrein nie, ek geloof allemaal ken die tragische of dan meer so die hartroerende verhaal van Elsa, die leeuwwelpie, wat dier die Adamsons grootgemaak word en weer in die wild vrygelaat is. Uh, Joy is in 1980, dis lang na die uh, eh, rolprint, tragies in Kenya dier die plaaslike bevolking om die lewe gebring. Nou, um, ja, uh, welkom ook by ons uitsending, uh, eh, Motti, ek sien jy mis ook nie uh, vir wat het werd is, of uh, ja, jy is ook een gereelde luisteraar, daar Motti de Kok van uh, George, baie dankie dat jy ingeskakel is. Nou, kom hier nog een oorlogskomedie, met ook een ellenlange lys van bekendes in die hoofrolle, uh, en eh, kom ons kyk hoeveel van julle het om, kom ons kyk. MUZIEK wat sal julle sê moet die rolprint, die, die groep wat die uh, eh, Likkie speel, die Likkie se naam is The Burning, Burning Bridges, en dan uh, die groep wat om speel is The Mike Curb Congregation. Ek sien Alida, jy probeer en Piet probeer, en uh, ja, uh, en dan uh, welkom ook hierso by ons uh, Hanlie van Royen, Uh, ek is blij om te sien, jy is ook ingeskakel, ek het jou gemis, ek het achtergekom, jy is nie hier nie, en uh, die doel van vandagse program is, raai wat er rolprent het is, en wie speel die hoofrolle in die print. Nou, hierdie uh, een wat nou net gespeel het, Burning Bridges, kom uit Kelly Zeroes, Jep, en die rolspelers sluit in, uh, luister nou weer, hier is weer een impressive uh, lys van acteurs. Uh, Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Rickles, Carol O'Connor en Donald Sutherland en George Kennedy het een aanbod van 300.000 Britse pond van die hand gewys om ook daarin te speel, omdat hy nie van die rol gehou het nie. Hey, <laughs> as uh, mens so nie kan sê vir eh, een uh, penny hier en een penny daar. Een groepie Amerikaanse soldaten gaan eiwol gedurende die Tweede Wereldoorlog met die specifieke doel om een bank te gaan beroof achter die vijandige linies. Sommige baie spannende situaties en dan ook komische tonele word aan die uh, uh, aan en af dier die rolprint vertoon. En oeps, amper vergeet ek, uh, die rolprintse naam, uh, ja, dit was uit uh, 1968, Kelly's Heroes. Nou, ek het die volgende print ook gaan kyk, even nog voor ek Engels kon praat. En ultimately, gevind dat naderhand het ek ook gehuil vir redes wat ek vandag nog nie kan uitpluis nie. En die rolprent, o, ja, kom, jylle moet raai. Wie was die rolprent sy naam en wie was die hoofkarakter daarin? Hier kom die liekie uit die rolprent. Words whispering above Tammy, Tammy, Tammy's in love The old hooty owl hooty hoos to the dove Tammy, Tammy, Tammy's in does my lover feel what I feel when he comes near? My heart beats so joyfully. You'd think that he could hear. Wish I knew if he knew. I long for his charm. nie, so gaan het maar. As jy uitvind jy is verlief, dan sing jy sikke hartroerende liedjes. Uh, dit was, kom ons kyk, niemand het recht geantwoord nie, of niemand het jy probeer antwoord nie, en dit is gewees, die rolprint was die as die liedjese naam, Tammy, en die dame wat het gesing het was, Debbie Reynolds, en dit laat my nou weer dink, jy weet, uh, Debbie Reynolds het meer gesing, meer van een altstem as die een wat ons net nie nou gehoor het, wat hulle ook aangee, dat sy dit gesing het toe sy Dominique gesing het, of toe die plaat gesê het, sy syng Dominique. Uh, ek glo nie, daar was Debbie Reynolds geweest wat het gesing het nie, maar in elk geval, kom ons strui nou nie met hulle nie, kom ons gaan aan met die program. Nou, allemaal wat gesê het, eh, die sangeres is Debbie Reynolds, is korek, en natuurlijk die rolprint is Tammy. Die tragische verhaal van Tammy Banks, wat weens die uh, ongeluk uh, laat, uh, laat kom by die werk, weens een uh, uh, ongeluk laat kom by die werk, gevolgelik word sy afgedank en terug by die huis, uh, toe sy inloop op haar ontrouwe man, vlug sy na haar maas huis toe. Sy neem haar oma sy motor en gaan sommer maar net op een spree, een van die, wat noem hulle dit, ja, sommer net op een trippie. Haar oma dring daarop aan om saam met haar te gaan, Thelma en Louise is die woord wat ek gesoek het, uh, om saam met haar te gaan, die twee is ervaringe, wat onder ons is met die gerecht ook insluit, hou die spanning hoog en al is het all, eh, all's well that ends well. So klink die laaste toneel van die print, uh, eh, hulle sê dit is a happy ending. Nou die, uh, dit lees so, dit sê, at Niagara Falls, Bobby surprises Tammy, uh, there and they kiss. <laughs> dit klink vir my happy. Uh, Tammy tells him about her choice to move to Louisville to get a fresh start in life and get closer to him. The last scene shows Missy leaving Greg to be with Keith. Dis die mekaar, die driehoek. And Tammy befriends Becky and Larry. Daar is hy. Daar het julle die, die kern van die story is in die einde. Ons stap aan en ons kom nou by die vader van vijf dochters. Probeer hulle in ware joodse traditie groot te maak. Sommer al klaar moet julle weet waar die prent sy naam is maar die drie oudstes is hardkoppig en dring daarop aan om verliefde te trouw. Nie, uh, jy weet, hierdie ouwens word ons aangewees vir sekere uh, tradities. Nou, kom ons luister na die likkie, dan raai jylle uit wat rolprint uitkom hy. MUZIEK Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? to ease their way. Now they must learn from one another day by day. They look so natural together. Just is op die bas stem van die man en uh, die man is uh, Fiddler on the Roof is die rolprint en die liekie is gesing dier Norma Crane Sunrise, Sunset en uh, ja, uit Fiddler of the Roof en het het drie toekennings gewend wat uh, insluit die beste rolprint en ook die beste oorspronkelike muziekalbum. Ander muziek uh, eh, uit die rolprint sluit in If I Were a Rich Man, Fiddler on the Roof, uh, Far From Home, I Love Matchmaker, um, Sabbath Prayer, Miracle of Miracles en vele ander. Voorware klassieke muzikaal rolprint wat beslis gesien moet word hier kom nou een riller. Ek sê julle sê, dit was uh, nogals uh, vir my ja, een baie spannende rolprint. Kom ons luister eers na die eh, likkie uit die rolprint uit en dan kyk ons of julle kan raai wie daarin speel en wie die hoofrolle gespeel het. Hier kom hy. Ek het hom ook gesien, baie jare terug. No, with Carl I'd like to do a song that uh, it was taken from the theme of a movie that was nominated for some Academy Awards, correct? Correct. All right. And we just like to do it for you right now. All it is is guitar and banjo, but it sold <laughs> about three million records. Right. And I remember the guy that wrote this, guitar author Boogie Smith. Right. I was playing a song when I was knee high to a grasshopper. What do you think you can stay with me, kid? I'll try. Just a minute, my leather outfit's rubbing my guitar. We don't want nothing interfering with his picking either. Ready, boy? Let me lower the mic just a little bit. I don't want to miss none of this. Ready? Are we in tune? You sound like more of us, but we're not anyway. joh, <laughs> hoe lyk like jylle daai? Dit is nou gitaarspel en banjo speel. En die Likkie'se naam is natuurlijk Dueling Banjos en uh, dit kom uit die rolprint uit wat ek van praat en uh, hierdie uh, is nie dier uh, die oorspronkelike wat uit die rolprint uitkom nie. Dit, dit is uh, uh, heropname dier Glenn Campbell en Carl Jacks maar dit kom nog steeds uit diezelfde rolprint uit. Wat sê jylle, is die rolprint sy naam? Yes, ek sien, uh, Piet Venter, jy het recht geraai, uh, dit kom uit Deliverance, en <laughs> hy sê dit klink soos Happy Banjo, dit is nou nie Happy Banjo nie, dit is Dueling Banjo, sê twee geveg tussen die banjo en die kitaar, en uh, ja, en dan natuurlijk die hoofdspelers was John Voigt en uh, hy is een van my ginsteling akteren van daar jaar en hy speel uh, in daar die rolprint die print is in 1970 geskiet en is gebaseer op een boek dier die Amerikaanse skryver James Dickey wie ook self een klein rol as die sheriff in die rolprint gespeel het nou uh, ek het rare gedink as die veers, eerste vier note gespeel het dan sal jylle allemaal weet uit wat een rolprint hy kom. Nou hierdie is echter direct van die, nie direct van die uh, eh, printse klankbaan gehaal nie, so dis redelijk lang en uitgerek, maar uh, luister lekker saam. Ok, dit was Deliverance met Dueling Banjos, die printse naam is, uh, wel, die, die een wat ons nou geluister het, was uh, Deliverance en ander acteurs is Burt Reynolds, hy daar aan gespeel, Ned Beatty, Ronnie Cox en gaan basis oor vier vriende wat op een avontuur naweek in die ongerepte woude dier een meestal kanoes af te roei in die witwater rivier. Die gebeure en ervaringe wat tydens hulle trippie beleef is echter een nachtmerrie en glad nie wat hulle voorsien het nie. Alles behalwe een pret naweek weg van die huis af vir die manne. Hulle moet gaan kyk of julle hom by die uh, eh, videoshop kan kry en dan kyk julle uh, die ene. Baie spannend. Ok, kom ons luister na die volgende ene. Uh, julle sal sommer dadelijk weet wat hy is en waar hy vandaan komt. daar is ons, en dit was natuurlijk uit die rolprint uit, en die rolprint was uh, Chariots of Fire. Uh, ek sien, uh, uh, uh, Jeanette, jy sê uit 5 ster uit, ek weet 5 ster sin, het klink baie so, of het hulle die selfde kenwijsie gebruik? Uh, man, dit wil vir my amper een klokkie leid, dit dalk, in, nee, nee, vijf ster het een ander liekie gehad, maar dit was basis diezelfde. <clears throat> en uh, dan uh, kom ons by die acteurs van die uh, eh, rolprint, was uh, Jack Loudon, hy het uh, die rol gespeel van er uh, Eric Little, en uh, James McArdle was Harold uh, Abrams, en uh, dit was uh, die director van die print was Edward Hall daar het julle nou die hele ding van Chariots of Fire. Uh, ek sien altyd die, hoe hard loop hulle daar op die strand in slow motion. Nou die volgende ene word geluist as die top 100 rolprente ooit, uh, wat, uh, wat ooit vervaardig is, en is gebaseer op 1930 13 verhoogstuk, genaamd Peak Mylian. Dit gee julle al klare clue uh, dier George Bernard Shaw. In 1964 wen die print 8 toekennings en die plaat wat ons na luister word gesing dier een eh, aspirant bewonderaar van die dame wat in die rolprint speel, sy net nou haar naam gee, <laughs> wat haar net op een afstand gesien het en sy hart op haar verloor. Hier kom hy uh, en die liekie sy naam is The Street Where You Live. Kom ons luister. MUZIEK When she mentioned how her aunt bit off the spoon, she completely done me in. And my heart went on a journey to the moon when she told about her father and the gin. And I never saw more enchanting fun. And the moment when she shouted, Move your bloomin'. Yes, sir? Uh, is, is Miss Doolittle in? Whom shall I say is calling? Freddie Einsford Hill. Oh, she, she doesn't remember who I am. Tell her I'm the chap who was sniggering at her. Yes, sir. And will you give her these? Yes, sir. Wouldn't you like to come in, sir? They're having dinner, but you may wait in the hall. No, no, thank you. I want to drink in the street where she lives. Yes, often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at one summer, several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are ah, there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town. Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me. For there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by. I'm terribly sorry, sir. Miss Doolittle says she doesn't want to see anyone ever again. But why? She was unbelievable. So I've been told, sir. Is there any further message? Yes. Tell her that I'll wait. Oh, but it might be days, sir, even weeks. <laughs> But Don't you see? I'll be happier here. People stop and stare they don't bother me. For there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by. street Hello. Hello. Hello. Hello. Hello? Hello? is that Mr. Is Meading? This is Meading. Hello, Mr. Hello, Meading. It's, uh, uh, it's Craig it's here. Craig I'm calling here. you from, calling DSTV. DSTV. Yes, yes. Yeah. so I'm just phoning to find out about uh, the uh, box the office box purchases, purchases that have been made, have made over this past, month. month. no, no. Hello? Hello? Hello? Yes? Yes? What did he say? What did he say?

Hello, sir. How are you? How are you? We're fine. It's a It's a It's a It's a It's a It's a Sup, ik kan Afrikaans, bro. ik is tweetalig, heel te mal. Nou, nou kun je dan niet lekker Afrikaans praten. Oké, sir. Oké, oké. Oké, hoe gaat dit? Nee, dat gaat goed met jou. Dat gaat baie lekker met mij, meneer. Nou, nou, wat vind je van mijn praten van mijn stil? Meneer, ik bel van DSTV. Ja, ja. Ja. Ja. Vir die vir eh, die, uh, die eh, vermindering parkering. parkering. Ja, ja. Van, van die bekostig wat wat uitstaan. Wat uitstaan. Wat wat wat wat staan uit? Wat staan uit? Die ding is wat eh, eh, die voetbal het vergeet om te betalings met die veranderings en die miskien word van gisterdag. Bereid staan is in 'n mond van um <laughs> ehm, 79 ehm, rand oor wag Afrikaans um ja, 79 ja, rand. 79 rand. 79 rand. Ja. Ja. Hoeveel is dit? Is dit 17 rand?

Hallo. Hallo meneer, Hallo, meneer ja. Meneer, ja. Ja, wat ja, wat is hier gestaan? Hierdie ding is hier, hier wat is ehm um, ehm, klaar, klaar maar. maar. Wat op op hierdie stadium. stadium. Pramtes. Pramtes. wat moet ek ek weet ek weet nie waarvan julle praat nie, want ek betaal elke maand met die lisensie. Ek weet nie wat geld is staan is van my nie. Skus, ek verstaan nie. Zie je, jij praat met Afrikaans. Zie je, we staan maar in echt verstaan je ook Dat praat mijn vrouw ik weet je wat aangaan, laat even mij verdelen. Wat er soort Afrikaans? Serieus? Maak door die telefoon, ik ga slaan. Maak door die telefoon. Als we staan maar niet verstaan, Bunny telefon. Ні, мене зараз. Мені де були брати, не зіграють. Мене справді це, як це бурим чар, і справді це хабу мені за такої вистані. Is he always this blissed with accent and he's... okay. Should we tell him it's a joke? Okay, just hold on. Is Hy sê jy moet net sê dat dit graf. Praat af met hom nou. Hallo. Hallo oom. Oom, dis net 'n grap. Ja man, maar ek is 'n boer, ek het baie seker kakkie man. <laughs> ja, jy moet kyk, ek is 'n boer, ek bly my plaas en ek sien nie mense een keer 'n maand vir dorp toe gaan en om my sit te strand praat, dan raak ek bo. <laughs> Eh, is my Afrikaans 'n bietjie swak? Ja, maar jy moet nie seker voor guys maak man. Ek ek raak kwaad. Ek is 'n ou wat boer en ek Lekker, geniet jou aand oom. OK, jy net daaroor, OK, bye. OK, bye. Ja, dis 'n wat hulle noem 'n stoer boer. Hy weier om Engels te gesels, eintlik uh, klink het vir my verstaan glad nie, die Engelse taal nie. Ok, ons gaan nou speel. Daie een wat ek gesê het, uh, van Blondie, uit wat een rolprent kom hierdie, en uh, ja, vertel my, en wie speel die hoofrol? Kom ons luister gauw. Oeps, waar is ek nou? Call Me van Blondie en hulle is een nieuwe golf groepie. En nou, uh, die, uh, die uh, Likkie kom uit die 1980 rolprint Gigolo. Nou ja, ons het so pas baie, baie slechte niesie ingekry van Jeanette Meyer en uh, uh, Jeanette sê haar sister Delene van uh, George is so pas oorlede, uh, lang kan kanker gelei en so aan, en so ons sê, ons innige meegevoel met jou uh, en met Van Seil, uh, Jeanette, en uh, mag jylle baie sterkte en spoedige vertroosting vind, en uh, uh, ja, uh, ons, ons uh, dink aan julle in ons gebede en ons dink aan julle uh, die hele tyd. Nou, ok, kom ons gaan aan met die program. Nou, verbasend hoeveel mense, nadat hulle die print gesien het, uh, oh nee, wacht, dit was een ander ene. In 1960 was ek maar 8 jaar oud, toch het ek verstaan waar oor hierdie print gaan, wat uh, meer op een studentvlak gemik was. Uh, dit was ook die print wat ek verlief geraak het op Connie Francis' prachtige zangstem en een volgeling in, uh, van haar te woord. Luister die, lekker na die Likkie. Die Likkie's naam is Where the Boys Are, gesing dier die eindste Connie Francis uit die rolprint met die naam. Ons luister na Where the Boys Are. gesing dier Connie Francis, Where the Boys Are, uit een rolprint van die naam en eh, die ander acteurs en actrices in hierdie specifieke print sluit in George Hamilton, Jim Hutton, uh, Yvette Mimieux en uh, Dolores Hart en gaan basis oor die lentevakantiebreek van studenten in Fort Lauderdale wat uh, na hierdie print een gesochte studenten by mekaar komplek geword het. Uh, soos dit uh, is met Magheid in Suid-Afrika, uh, uh, in Suid-Afrika hoor ek. Daar word vreselik geëxperimenteer met seksualiteit en en uh, ander dinge wat jong mense op daardie stadium maar van bewus, bewus word. En oor wonder. Ek is verbaas dat uh, ek daardie tyd as 8 jaar het, het ge toegelaat was om die print te kon kyk, ek dink die beperking was 4 tot 18. Ok, nou, ja, kom ons gaan na een kinderprint toe, en hierdie ene, uh, mens het maar net altyd geweet dat Walt Disney in die vroeger jare die rolprente vervaardig het wat veilig is vir kinders, en wat uh, kinders so graag wou sien. Die volgende rolprint met animatie inmeng, uh, ingemeng uh, met een levendige aksie en grijp die verbeelding van kinders aan. Hier is een uittreksel daaruit. Kom ons kyk of jylle weet. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. good luck will rub off when I shake hands with you. Or oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottommost rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this old wide world, there's no happier affiable. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree. A sweet is as lucky as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo good luck will rub off when I shake hands with you. Chim chimney, chim chimney, chim chim chimney. Our sweetness as lucky as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shop and a brush for the flu. Oh, it's awfully dark and gloomy up there. There now, you see how wrong people can be? That there is what you might call a doorway to a place of enchantment. Up where the smoke is all billowed and curled, tween pavement and stars, is the chimney sweep world. When there's hardly no day, no hardly no night. There's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London. Coo, what a sight. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim cheree, chim cheroo. Chim chimini, chim chim cheree, chim cheroo. Eindelijk laat het mij verlang naar die type printen ek sal graag weer Mary Poppins gaan kyk, somme maar net, jy weet, en uh, ja, uh, uh, na, nadat ek die print gekyk het, was ek die eerste in my klas, wat die tongknoper kon recht kry, supercalifragilistic, expialidocious, uh, even though the sound of it is something quite atrocious. Uh, nou, uh, ek het lang geoefen, maar uh, ek was die eerste een wat het recht kry. Uh, en dit die ander, uh, Eh, dit ding is, uh, eh, uh, eh, liekies waar aan voorkom, is a spoonful of sugar, en feed the birds, en uh, ja, uh, in die ouwe daar gesing het, saam met Julie Andrews, is Diek van Dijk, die ouwe wat so lekker tap dance, saam met die penguins. Right, um, kom ons stap aan, en ons gaan nou luister na wat gaan het wees? Kom ons gaan na The Sound of Music toe ek, uh, ek gaan nou net vannacht dier die lys van die liekies wat oor is, want ons het nie veel tyd oor nie en ons het veel liekies oor. Die volgende is Julie Andrews en sy syng vir ons die thema lied van The Sound of Music. Lekker luister. for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart was to sigh like a chime that flies from a church on a breeze, to laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way, to sing through the night like a lark who is low. could before. My heart will be blessed with the sun. was hy Julie Andrews, ander liekies uit hy selfde rolprint is natuurlijk uh, wat, wat is hy wit blommiekie, uh, eh, Edelweiss en och, uh, is, dit was een muzikale rolprint, so dat is klomp liekies uit die rolprint uh, Maria en uh, hoe kan wat, ja nee ek weet nie <laughs> kom ons gaan aan en uh, hier is nou ene wat jylle allemaal sal onthou Peter Sellis, is die hoofkarakter en eh, natuurlijk is dit er die thema uit The Pink Panther. Thank you. was Henry Mancini en hy het vir ons gespeel die thema uit uh, The Pink Panther. Nou hier is nou uh, kom ons luister na ok, hier is weer een cowboy fliek. Kom ons luister na Clint Eastwood speel die hoofrol en uh, is natuurlijk The Good, The Bad and The Ugly. Kom ons luister. Thank you. dit was die uh, eh, thema lied van The Good, The Bad and The Ugly. Nou wonder ek waar is al die luisteraars vandag. Ek sien uh, Corneels wat gereeld luister. Hy is nie hier nie. Heinzie Cornier, jy het langklaas ingeskakel. En uh, ja, daar is so baie van julle. Ek weet, Joy is uh, vandag af ook. Ek het net nou genoem. En uh, ja, uh, die volgende ene is een van een van my heroes. Die ou Steve McQueen het die hoofrol hier ingesteel, uh, gespeel en die rolprint sy naam was uh, The Great Escape en hierdie is die thema lied van die rolprint. Nou hierdie is elke keer as hy ontsnap het en hulle maat hom nou terug na sy cel toe uh, in die tronk, dan uh, het hierdie liedje gespeel. Is eindelijk komies die rolprint. Kom ons luister na uh, The Great Escape. フフフフ。 thema van die rolprent. Uh, The Great Escape, Steve McQueen, was ons man. En uh, <clears throat> nou nog ene, dier die selfde groep gespeel, die film uh, Symphony Orchestra. Uh, en hierdie ene is van 2015. Hierdie rolprent sy naam is The Bridge Over the River Kwai. Kom ons luister. Ek self, toe ek in die Amie Orkest was, het uh, ons hierdie enekie ook gespeel en my instrument het nogal die hoofdeel van die uh, eh, likkie gespeel. Hier kom hy. MUZIEK mekaar juig. Dit was uh, Bridge Over the River Kwaai. Nou, net vir interessantheid sê ek maar net, jy weet, uh, hierdie is een van die trivia vraag, <laughs> uh, as een uh, groep soldaten oor een brug marseer, dan doen hulle dit doelbewus uitpas uit, want anders die ritme, die ritmische marseer, op hy brug uh, eh, veroorzaak vibraties of iets wat dan die fondamente uh, eh, beskarig in die brug kan in mekaar inval. So wanneer hulle oor een brug gaan, dan is hulle doelbewus uh, uitpas uit. Ok, nou net, uh, jy weet, as iemand jy ooit sou vraag, dan, uh, dan weet jy. <laughs> ok, volgende luister ons na Judy Garland en die rolprint wat sy uh, uitsing is The Wizard of Oz en uh, ja, hier lyk sy vir my, as ek so na die video kyk, eh, na een meisie van so ongeveer 14, 15, maar die stem is baie, baie volwassen vir so jong meisie. Kom ons luister na Judy Garland met Somewhere Over the Rainbow. Somewhere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 Daar is hy, sien julle wat ek meen. Die, die stem is baie meer volwassen as uh, 14 of 15 jarige dochterkie. Ek weet nie, dis net hoe sy lyk vir my uh, gedurende die sing van daar die likkie. Ons kom nou by, uh, wat was hierdie rolprentse naam? Hoewee, Old Man River. Uh, kom uit, Showboat? Ja, ek dink dit was Showboat gewees, en die ou wat het sing is William Warfield en uh, eh, MGM uh, eh, se chorus. Kom ons luister, prachtige lied, ek hou ook baie van hom. Jammer, eh, jy weet, is een bykie uh, rustige muziek vandag, maar uh, dis hoe hulle uit die rolprint uitkom, en ach, uh, ek geniet het, ek hoop julle ook, hier kom hy. Thank you. an old man called the Mississippi. That's the old man that I want to be. What does he care if the world's got trouble? does he care if the land ain't free? Oh, man, river, man river, he must know. say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling. ek sien hy 7, 7 minuten lang, so ek uh, moes om uh, kort snij, ek jammer, uh, maar uh, eh, daar is nog so paar wat ek wil hee, jylle moet luister, en kom ons luister na die volgende ene, wat er een sal het wees, kom ons luister na, kom ons gaan na uh, Olivia Newton-John, en hy die rolprint Gries, het sy enige sing wat sê, hopelessly devoted to you, die prachtige Mm, Olivia Newton-John en die prachtige Likie. Hy het met mekaar gevind. Hier kom hy. dier my ginsling dame, Olivia Newton-John, wat ons ook vroeger hierdie jaar verlaat het. Ok, ek dink, uh, dis tot daarna toe. Dis tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij en ek bedank julle hartlik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 9803. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat beskikbaar is om uh, uh, op te tree by funksies of skouwe enzovoorts, stuur asblief my so 3 mp3's van julle muziek uh, na my e-post adres toe, en dit is ludwigventer at live.co.z alles kleinletters, alles aan mekaar, en Ludwig word gespel L-U-D W-I-G, Ludwig Venter het live, dat sê jou, dat sê hy, met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar, en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling uh, dier onderhoud hier op my program wil bespreek, of as jylle weet van so'n kunstenaar, stier dan my besonderhede dier aan hulle, uh, so dat hulle my kan kontak, en uh, hulle sal dan op my uh, program verskyn, die programse naam is Op die Horizon, maandag mara om vier naar marag, volgende maandag uh, gesels ek met uh, Miller, Miller Brand, uh, ons het lekker gesels en uh, om te luister na die uh, uitsending, uh, moet julle inskakel maandag marag. Nou ek los julle dan met die tweene rij, vandag sal dit eers wees uit die Rocky Horror Picture Show, ek het omgelost vir laaste, want uh, ja, uh, ek is al in die verlede uitgevreed omdat ek sikke muziek op, <laughs> maar dit is eindelijk een klassiek hierdie hoor, en dan uh, die, die thema lied uit uh, uh, van uh, Francis Lai,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 time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time war, drinking those moments when the black mist would hit me and the would be calling. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. in another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all with a bit of a mind flip. You're into the time slip, and nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation, like you're under sedation. to the left. a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. That is the pelvic floor. Well, any doctor would say, lay, lay,